Menam hɔ a na mate dɛ Yomat, Yomat, Yomat, Yomat. Mate dɛ hɔn ndzɛmba yɛ fow, ntsi muwura hɔ na maso po, Egya, maaka gye me silver, na maagye mo omo. Woara enyim o, Egya adze no ho asɛm ntsi, Roy kɔ na yɛ edwuma. Na muwura ha a, nkanyi na wɔanyema mo hwene, saana wɔwɔ ball joint inside the restaurant, agyee, ntsi ball joint bɔ supermarket no mu a, nna ɔkyɛ dɛ Elisha paa no sɛ kɔm dze w'alɛ pɛ, efa hɔ na ayɛ wo bɔn mu epɛ dɛ eyɛ bi a. Ntsi ndɛ, menye wo ba kaa soa kwan no do ɛtra. Ɛyɛ dɛ ɛyɛ dɛ ɛrokɔ Budumbram. Wɔaka kram edu Budumbram no, yɛwɔ Yo-Mart ha na yɛwɔ na ball joint no wɔ inside the Yo-Mart na wɔsaana supermarket no inside na edziban asɔɔtow wɔ hɔ. Yɛkɔhwɛ edziban a wɔyɛ sɛ ataase edziban a. A wɔyɛ wɔ ha ɛfiri dɔ ɛnɛ kyɛ yɛn mu aha abɛziban na abɛziban na wɔyɛ wɔ ha. Wɔkyɛ aha yɛyɛ ɛtew na nkumankwan yɛyɛ ɛmutuo na nkatenkwan yɛwɔ grilled chicken wɔ ha yɛwɔ tilapia so wɔ ha yɛwɔ fried ties so wɔ ha na cassava fish so wɔ ha ɛnam aboɔdzen papaapa. Ɛbɛka kakra dze akyerɛ hɛn wɔn anom na wɔba ha. Abofra ba ba ha, panyin ba ha. Ah, ɛkyerɛ ahono wɔ tete area. Ebi a area ha fo nyala ba ha. Okay. Akra fo tu me ba. Okay. Ebi a wɔ fi takwara den wɔre ba. Wɔ tu me gyina ha. Wɔ tɔ edziban wɔ ha. Okay. Wɔ yɛ bibi a. Wɔ tena wɔ so wɔn nzɛma bo yɛ fo. Eh, aha dze yo mat wɔ so wɔn nzɛma bo yɛ fo. Na dɛm ano wɔn edziban no so ta. Oh, ayɛ yɛ nyɛma ndze ne bo dɛ fom. Okay. Ne bo dɛ fom papa. Nti nipa koro no, wɔ tɔ edziban na. Twakus pakus nyama dɔs me Toyota hwi caps eh Wɔ bɔ nsɛm ma jɔ oh Bojan Wɔ wa nyama wɔ wa nzama eh Nti eh eh eh Nti eyi dende yi no Nti eyi eh fish yi de bɛyɛ ahene Fish kɛse yɛ ehun de yi six cedi Akoko kɛse yi six cedi Tilapia bɔ dei a wele ehu kɛkɛkɛi ni ale 15 cedis. Nti aha de, ekita kakraa bi mpo a, wobenya bi adi. Wobetumi ahu dɛ grilled chicken no, wɔayɛ no konokonogo, wɔadodow fa nwanwanwanwa, wɔayɛ akɔnnɔ yie. Ɔyɛ dɛ mala ankasa because ɔlefam do na muhu dɛ taste no so ɔbɛyɛ kama. Yomat kyɛ dɛ maatsen no nka wɔ Kasoa mpɔtaemu ha dedaado, nso nna minnya kwan mmbɛn, na nda mobotwa esii wɔ ewia, nna mese nda nkotsee dze, moso mereba abɔhwɛ ma ɔrokɔ do ha, na mebae a nna ɔno asɛm papa ara. Ok, wɔse hɔn prizes da famu na ɔyɛ nokwar a? Ɔyɛ nokwar dodoodow, ekyingye biara nnyi mu. Ok, hɔn edziban no edzi bi dɛn? Ayɛ dzen dɛ wo first day. Seda w'ankasa. Ɛnyɛ no w'asɛm ayɛ no nti ɔno no ɔseda mfa no fɛzi ɛwɔ awura ha na wɔahu dɛ ade no so no bo da fam nti nyɛ ɔregye bi ankasa ɛyɛ ɔno no ɔregye ne take away wagye no mo fish kakra ɔkɔ fie waha gyam ɛkuwam ɛti banaa. Eh, madam, na ha nso yɛaba sɛ kɔkyɛ yi nso yɛ nkatenkwan na akokɔ na ha nso yɛwɔ nkatenkwan na fish nti obi wɔ hɔ na ɔpɛ akokɔ mpɛ kotodwe no akyɛ dɛ na ɛhɔ no nso yɛaba sɛ aha yɛ nkumankwan ɔno yɛde ka ɛtew no ho oh nice nice ɛnyɛ ɔno asɛm ayɛ no yɛ ama afɔ no meka kyɛw no mewɔ bɔɔdwa nti ɔyɛ ɔmat ɛna afei nso ɛyɛ um, garlic ne nneɛma eh, powdered pepper ɛne fresh pepper na yɛde ayɛ season yɛ nneɛma na nsa na yɛakye na ɛno no ɛboa pa yɛwie a na ɛndeɛ ɛhɛn yɛawɔ no mɔnkɔ ɛno no yɛfrɛ no asamoadan wɔ lɛ mɔnkɔ na ɛndeɛ ɛkyɛ sɛ ɛhɛ yɛ biribia ayɛ oke ansa na yɛde akɔ Esther ti dɛ nua edziban no nyi eh bɛyɛ how many years nyi? Um, so far um, menya more than three years experience. Menya more than three years. Ɛwɔ ediban no nyi. Okay. Eh, ma hu dɛ ɛwɔ ɛsɛ ɛwɔ no mɔnkɔ mɔnkɔ no ɛdze ka ho ɔyɛ royco no ɛdze ka ho a eh eh eh apɛ dɛ ɛka experience about using royco no kakra dze kyerɛ yɛn. Um, royco no deɛ so far ɛyɛ yom at ha. sɛ yɛyɛ aduane deɛ a ɛnde ɛno ara ne wura ku buroni bɛka no sɛ tasty meal ɛno nti no sɛ wopɛ sɛ wɔdua no yɛ dɛ na ɛnyɛ tasty sɛdeɛ nkurɔfoɔ agu ha yɛ ɔmo agu so a motɔ duane yi ɛyɛ wura ku na ɛna sɛ sɛ wɔn a ɛba a wɔn ɛtɔ yɛ aduane nti yɛ wo natural spices na bi na ɛdze wura ku kakra ɛde gyina ne nsu ɛwoɔ no yɛ wɔfrɛ no asamadwan agyenkoa ɛyɛ nice ah nti ebi na ogugu ha yi Aha no ɔkyɛ dɛ wowie a yɛde bɛba abɔtwɛ yi mu ansa. Bɛba abɛtwɛ yi mu ansa na wakɔnya no. Okay. Yɛma yɛnhwɛ. Yes, let's see the procedure. Aha. Ɛnyɛ ɔno ase ba nti bere kɛse yi wɔde moko na nyamanyama na ɛmɔ nkɔ no rurɔ no loto mu rɔi kolo kɔ ho. Aha, wɔ saa bɔta eyi no mu bɛtɔ koti gyesi ei political seat. Wɔfrɛ no koti bata. Okay, koti bata ei. Cochito ahaa ne w'asɛm ayɛ no ayɛ nti wɔgudo ara wɔdze fofa hɔ mu ayɛ akɔnɔ akɔnɔ ɛne w'asɛm ayɛ no na meka kyɛ yɛ wura bɔ joint kitchen no mu ankasa na yɛwɔ na ehu kitchen no so a ehu dɛ biribi ayɛ latest latest ehu dɛ stainless papa bi ɛte kɛhyɛ kɛnhyɛn branya branya ahaa nti ne w'asɛm ayɛ no oye nti si ano ɔno ano wɔdze coated coated gyesi coach no ayɛ ho no nti si a ready for fry right yes Yɛ kwanbɔ no mu nyinsare wa wɔ na ɛnyɛ kyɛkra yɔ sewa. Ɛɛ akokɔ no sisi ɔdodo ba ɛbɔ hu mɛ mo no do egu ho akokɔ yi wɔ do wɔkyɛw pii maa me kyewe eti ba na mo sisi yɛn kɔhwɛ yɛn kɔ outside wɔn yɛn kɔhwɛ asɛm wɔrekɔ do wɔ wɔn nsa ataase ah sisi yi. Be original. We drinking, we chilling. Nkyɛnmu dɛ yes. Ahana no fresh fish a. We go no ice blocks nkyɛnmu dɛ yes. Eh, dada ala fresh ni temu ɔyɛ akɔrɔ. Madam na wo first time ɛtɔ eh, fish wɔ ha nya. Pacho dɛ. Ɛɛ ɛtaa tɔ wɔ ha. Mpakyɛw. Abɛ de nti na ɔma ɛtaa tɔ wo fish wɔ ha. Oh fish no ha fish no ɛyɛ fresh. Okay. Ɛna price no nso wɔ fam. Nti na ma me taa tɔ. Ɛɛ ɛte yɛ a ɔsɛ ha fish no a ɔyɛ fresh ɔyɛ dɔ na price no a ɛnyiwa ɛnyɛ no ase wayɛ ne ti mi ka kyɛw aha na ma ka kyɛw no eyɔ no ɛɛ tuna ankasa ɛnya awawae nti ɛho dɛ tuna no mba awawae studa awawae na ha no ɛho dɛ. Ee, kuro bi nye o, kuro bi ee. Ɛyɛ a, kuro bi nye, ɛyɛ a yɛn kuro bi n'ankasa nye. Nti ehu dɛ mpo w'adrive mu ayɛ akɔnɔ o, lovely. Mo sɛ w'apackage no ehu, ɛbɛka dɛ P4 foɔ wɔwɔ assembly. Attention! Yɛayɛ ready, kontomire frɔye, go! Esi mo anaa? Kuro bi dem, ɛnyɛ. Ɛno w'asoma nyinaa ɛba no so nye. Ɛhwɛ mo esi mo a, wɔdze net no akɔva hɔ a na ɔkyɛ dɛ ampara ampara. Nwansena, yɛnye wo nnya asɛm, sɛ atse ase. Ero w'asɛm ayɛ kasa tsentsen a, ahwɛ a na w'ada nduabɔ. Ma mennkii bi, edziban a meka gye medze meda ahyɛ m'amoadze na metsue kente. Ade, metsue kente. Ɔfa ha yɛ shop one two na ase but ndɛ wɛbɛ mia fi yɛ hwɛ ma wa nte so ɛbɛ ɛbɛ ba. Ɛyɛ wo gye dɛ wakye ɛɛ wo dɛ deɛ wa memene wie ɔmo fɔ mo aduane ne boɔ da fam ɛyɛ no korɛ. Da fam dodo aduane deɛ da fam dodo. Okay okay. Yɛ kura no. Okay. Ahabon a me wakye ɔyɛ taste edziban a Eh, Freda. Eh, bra bra bra bra bra. Bam mama mo ne bi ehwe. Eh, mam fried rice ne kakra. Jollof no kakra, wɔnkye so visco wa na ma akokwa no nsɔw mɛsɛ ɔboa mu no do sɛ atase ɛha na ɛyɛ ɛne wasebae no nti ɔna mmereka kyɛw no mɛhwɛ mehu dɛ yɛ akwantufo no ebinom wɔyɛ dɛ nɛ wɔduru ha a wɔgye no take away nti maa so mpo mmerɛgye no take away sɛ atase ɛmo kakra jollof kakra wɔnkye kakra na mede akokwa abiem na mokɔ fie a mahatam ne mehu edziban awo me na sisi aha ɛwɛda aha ɛyɛ ɛyɛ no asɛm a nti ame yɛ o maa gye me yɛ o maa te bo ɛhɛ wɔ bo joint nti mi ka kyerɛ wɔaso fo bɔ mɔsa dɛ bɛyɛ dɛ nɛ ɛbɛbɛ yɛ o maa te ndɛ me nyi tu kwan ɔna me ka kyerɛ wɔn me si beebi edziban ne hyɛ bia na ɔhyɛ lɔtɔ mu mpa me yɛ pei ayɛ dɛ ɛtra kasoa ɛlokɔ budumbura mu aka kama edu budumbura mu pɔtɔ pii ɛvalip aha. Fa mmirika opposite w'ɛbɛhu ɛdan no bui w'ɛpenti wo green wura hɔ te dɛ America yɛ shopping ɛdzibani biara ɛhwehwɛ dɛ ɛbɛnya no wɔ hɔn ball joint hɔ brɛ dɛ ɛbɛsisi nda me megye mo ebia na awokɔ no adɔ ɔmo tu anaa benku pɔtwɔ pii ɛduru yom ate nsare w'ago ɛdzima no aso ɔto nyare ɛbɛdzi enti meseda nɛ magye mo park adze nyo medzorokɔ.